Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Rošu, raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, 2013. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, 2013. raidījumā notikumu kaleidoskopā. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Šodien studijā uz raidījumu esmu aicinājis uh, viesos grāmatizdevēju, izdevniecības jumava vadītāju Juri Visocki. Uh, sveicināts! Labdien! Nu, kā tad izdevniecība Jumava šogad jau vairāk kā 30 gadi, tad 33. gads jau kopš darbojaties, un grāmatu plauktos mēs redzam ar vienu jaunas grāmatas un, un dažādi projekti un ieceres, un pats es, es bijušais sportists un dzīves tās tad ļoti interesants. Tad kā grāmata izdevniecība? Sportists nemēs būt bijušie. sportists arī <laughs> vienmēr, jā, vienmēr paliek sportists. Paliek sportists jā. Nu jā, ne, nu mēs tādu tēmu turam, nu, Covid bija Covid, liekas jau, ka bija <laughs> aizmirsies, bet izdodam ap, ap 100 grāmatu gadā, nu, un tas apjoms ir prasa zinām tādu tempu, rosību, un var jau izdot grāmatas, bet jāatrod veids, kā to arī finansiāli, kā saka, atgūst līdzekļus, lai atkal jaunu grāmatu izdot, tā kā, nu, bieži jau cilvēki um, gaidi, ka arī kaut, kaut ko uzdāvinu, kaut ko uzdāvinam, bet mums jau svarīgi viss process nodrošināt, un paldies Dievam, kaut kā tas izdodās, un pēdējos gados esam arī atraduši tādu savu stilu, tas ir tādās daudzās partnerībās, kā es jau tev tikko stāstīju, mm -hmm. ka mhm. man būs viens uh, Ukrāņu autors pie manis dzīvos, jo Ogres pašvaldība grib šim autoram Oļesijam, e, nu, kā saka, veltīt iespēju, lai viņš izdod grāmatu par to, ko viņš pieredzējis Krievu gūstā. Jā, tātad arī Ukraina jau e, šobrīd iesaistās arī finans, ar savām finansēm palīdzībā, lai šī grāmata tiktu izdot. Nu, e, varbūt ne šajā projektā, es nezinu, tur vairāk ir tā kā ogras partnerība, bet uh, Eh, es jau minēju, ka arī eh, esam eh, iegūši finansējumu Ukrainas izsludinātā konkursā, iznākuši vairākas grāmatas. Nu, pirmā ir tieši uz Frankfurta aizveda Olga Duže, Dužina, Dužina laikam bija, ja? Mhm. jauna meitene uzrakstījusi Ukraina pār visam tādu nu, stāstu par Ukraina vēsturi, Nu, un tas pār visam ar mazliet tādu ironiju, mēs zinām, ka arī <laughs> Vācijai ir pār visam. Un, um, nu jā, satikāmies, Ukraiņas tens bija um, es asketisks, bet um, nu, plašs un labi apmeklēts, un satikām Olgu, satikām ar vēl dažus uh, Ukraiņu uh, aktīvs cilvēks un prieks, ka Ukraiņi, kas saka, savu, vie, savu pozīciju nezaudē. Jā, ka, tad par grāmatu mesu Frankfurtē. Tā ir tāds startautisks grāmatu tirgus, kur satiekās nu, no visas Eiropas, no visas pasaules. Nu jā, viss pasauli, nu tas apjoms ir milzīgs, vienu gadu ir galvenā valsts Eiropa un no Eiropas, un šogad tā bija Itālija, kas sev ļoti labi prezentēja. Nākošu gadu ir Filipīnas laikam, un tad ir Čehija, tā kā tur visu laiku ir tāds viens ļoti tālu, tālu valsts, viena ir tā kā Eiropas valsts. Latvija ar to tā kā mēģina un nav viegli dabūt to galveno valsts, tas ir liels līdzekļs, liela, lielas darīšanas. Eh, Itāļiem, protams, tas izdevās, nu arī, protams, viena grāmata lielvalsts un, nu, milzīgs informācijas klāsts, eh, katram izdevējiem arī man bija vajadzība un uh, un vēlme mm, redzēt kaut ko jaunu, ko ārzem, ārzemju partneri piedāvā, bet piedāvāt arī mūsu grāmatas. Mēs nepārtraukti gatavojam grāmatas arī Vācijai. Pēdējais veiksmīgais projekts bija Vāgners Rīgā, kas iznāks arī Vācijā, Latvijā viņš iznācis ir. Tāpat mm, mēģinām pārdot gan Mārts Auziņu, gan uh, gan eh, grāmatu par Asian Finku vai vēl eh, grāmatas, mums ir tāds ebreja meiteņu stāsts no holokausta. Ir vairākas tādas iestrādes, nu tas ir tāds nepārtraukts process. Nu kāda ir šī tirāža, šis eh, grāmatu metiens, ja Latvijā, es tā dzirdēju, ka kaut kur ap 3000 tas jau maksimāli tāds, tāds lielākais tirāža. Tad nu, izējot tiek, uz ārpus, cik kāda tur tirāža? Ne, ļoti dažādi. Latvijā mēs paši strādājam, būsim godīgi, no 600 līdz 1200 tā ir tāda tirāža, kas ir tāda ikdienas tirāža, jā, nu, kaut kas ir gadās mazāk, ja vairāk tie ir svētki, teikšu, ka ir tiem dažiem vai vairākiem, kurus es pazīstu, ārzemēs nemaz nav liels tirāža. Tā kā ļoti dažādi. Protams, ārzemēs ir iespēja uh, Eh, nāk kāds pasaules bestsellers, un viņš jau būtu piedzīvo arī 100 tūkstoši vai vēl kāds lielāks tirāžs. Bet tā vidējā tirāža arī man vācu partneriem, man tāds Friedrich Mauka Verlag, vēl tur Mitteldeutsches Verlag vai Vīzer Verlag, tirāža apmēram tāpats kā Latvijā, jo milzīgs piesātinājums. Mm -hmm. Tā kā visi līdzsvarā. Jā, mm, par grāmatām runājot, ir arī eh, nu, mūsdienām aktuāli. Šobrīd ir mākslīgā intelekta ienākšana un arī iznākusi tikko grāmata. Eh, cik lasīju jau presē, mm, profesors Mārcis Sauziņš, universitātes tad, tad ir izdevis ar Jumau kopā sadarbojoties šo grāmatu. Varbūt paraksturot, ko tad šī grāmata stāsta un vai tā tiešām ir tādam plašam cilvēku lokam, kas nu, ir sadzirdējis vārdu mākslīgais intelekts. Nu, tagad vajadzētu izzināt, kas tad tas ir. Es domāju, ir. noticis tā, ka to mākslīgo intelektu ļoti pie, piesaukuši, jo uh, lai rosinātu lielāku uz, uh, uzmanību grāmatai. Nē, Mārts Auziņš raksta par ļoti plašām tēmām, un, kā saka, no virtuves līdz kvantu fizikai. Mm. Man patīk, ka viņš pie katra kaut kāda grūtāka termina paskaidrojot tie, kas sen skolā ir mācījušies, skaidrs, ka ir aizmirsuši, uh, teiksim, pirmo Eh, termodinamikas likuma, vēl kādas lietas, un viņš to visu atgādina. Un, un vēl eh, viņa, viņa tēma ir, eh, ir mm, meditācija un laba savas, savā mm, gan, gara noturēšana, tā var teikt. Iznāks otrā grāmata, kā dzīvot labu dzīvi. Viņam palīdz arī tas, ka viņam ir koncerti kopā ar jaunu, uh, uh, eh, ģitāristu Mārts Auziņu, divu Mārts Auziņu, jā, tā kā. Nu, katrā gadījumā cilvēki, jā, šis ir varbūt pats pirktākā grāmata šobrīd, un varbūt tur arī mākslīgais intelekts ir kaut kā piesaistīts, bet uh, te, te varbūt ir vairāk, plašāk tas viss ņemts. Jā, kā pašam liekas ar to mākslīgo intelektu, eh, vai tas varētu, teiksim, nu, ieņemt kaut kādu zināmu nišu tirgu? Nu, jā, te es teiksim, teikšu tā, ka vairāk esmu saticies vai arī pat arī lekcijas klausies arī Frankfurtē par to, kas, ko tas nozīmē, kā ar to darbojās pats, man paša man ir mazāk pieredze. Es domāju, ka vienā ziņā, nu, līdzīgi kā Nobela prēmijas uh, autors uh, izdomāja dinamītu, un to dinamītu var izmantot ļoti dažādos veidos, vai, piemēram, ceļu būvē, un var arī, protams, iznīcināt pilsētas. Līdzīgi, es domāju, mākslīgais intelekts, jo mākslīgais intelekts noteikti atļaus arī ļaus izdevniecībā kaut kāds process pātrināt. Uh, un, uh, un, un, un, un noteikti labs palīgs. Grāmatu rediģēšana. Nu, jā, grūti pateikt, tur vēl ir ļoti daudz tehniskās lietas, arī maketēšanas un, un tulkošanas un tulkošanas Un, eh, nu, jā, savā laikā pat runāja Roman Lācis, eh, slaveno ķirurgu, ka tikpat cilvēki, cik ir sirds operācijā, tikpat ir apmēram cilvēki grāmatā iesaistīt patsmit. Tā kā tas ir liels, eh, milzīgs cilvēks darbs un zinu, zinu ka mani Lietuvas kaimiņi jau kaut ko tur izmanto un, un, un, un, un domāju, ka tas drīz būs un, protams, saprotu satraukuma autoru pusē, Jo, ja mākslīgais intelekts sāk rakstīt grāmatas vai komponēt vai kaut ko, nu, tad tas tur būs līdzīgs, jauna realitāte. Līdzīga situācija polijā, mēs, kur pie raidījuma vadītāju pults ir mākslīgais intelekts, sāk veidot šos raidījumus, un tad šie raidījuma vadītāji, kas ilgus gadus ir, ir sēdējuši studijā, nu, faktiski ir aizvainoti par to, ka viņi zaudē darbu. Nu, domāju, ka šeit gan vienmēr ir atceries to stāstu, pat mēs uz maizes redzam uzrakstu rokām veidots, Nu. vai rūpniecīska. Un grāmatās noteikti arī būs nu, cilvēka veidots vai kaut kā savādāk veidots. Tā kā tā, tā vai juma vai arī elektroniskā mm, grāmatas? E, elektroniskās grāmatas ir viena cita sadaļa, līdzīgi kā audio grāmatas. Latvijā nav liels tirgus, mēs piedāvājam elektroniskās grāmatas. Tur ir tāda um, valsts aģentūra KIS, kultūras informācijas sistēmas, kas piedāvā bibliotekām, un tur apmaiņa notiek mēs sadarbojamies. Tas kis man palīdz arī, es jau minēju pirms raidījuma, kamēr neaizmirsās draudzīgā aicinājuma sakarā man ar piedalās viņi un, un, un, un uh, uh, noteikti zinām mērtība tā ir. Tā kā to tekstu, kā cilvēks saņem, nav jau tik būtiski. Kā šobrīd ir ar pirktspēju? Grāmatu pirktspēju, jo grāmata, laba grāmata, nu, bez, bez 20 eiro laikam nekas nesanāk. nu jā, Nu, teikšu, kā ir, šajā ziņā grāmata ļoti, ļoti saistīta ar ekonomiskiem procesiem. Tikko ir eh, sliktāk Latvijā, tad cilvēks, protams, eh, ne jau maizes veikalā neiet. Viņš tad, nu, domā par grāmatas izslēgšanu. Vai ne? Ceļojums varbūt aiziet pa, pa priekšu, vai ne? Ceļojums pa priekšu nekā grāmata. Nu jā, tā kā ļoti saistīts un vienmēr mēs arī daudzās nozarēs, arī grāmatās varam teikt, prieks par igauņiem, Eh, šķiet, ka pat lielāks tirāžs, lielāks cenas un, un, un, un, un, un viss tas ir uz tādas ekonomiskās pamatnes, kas ir augstāk. Un, nu, sliktā ziņa, ka ir lietuvieši mums garām ir. Taisos te uz Lietuvu braukt, nu, jātrāk neatbraukšu, aizbraukšu februārī, kad lielais viļņas izstāde. Uh, Līdzīgi kā viņas izstāde ir daudz, daudz iespaidīgāka par Rīgas grāmatu izstādi. Tā arī nu, daudzas lietas viņam grāmatās. Viņam, starp citu, ir tie tūkstoši, jā, ko mēs te sākumā pieminējām. Jā, mm. viņi, ja mēs strādājam, nu, to latiņu liekam uz vienu tūkstotu, tad viņam uz to divu tūkstotus uzlikts. Un tā līdz ar to... Eksemplāros. Jā. Jā, nu, kur, kur šīs lielās izmaksas varbūt rodās? Vai tas ir tikai nu, mm, izdošana, materiāli, darba spēks, <laughs> nodokļi? Kas to visu nu, viss, tād... viss, viss kopā. kopā. Nu, pat zini, ka papīrs, jo. nu, ka pa brīdim lec un, un nu, arī zini, ka, mm, <laughs> ja tu atceries pirms 33 gadiem, kāds bija algas un cik tagad ir, uh, lai cilvēki, kā saka, un, un tu, protams, ir arī tā darbražīguma jau pašam šķiet, ka Jumau strādā Eiropas darbražīguma līmenī. Bet, nu, tiešām būs kādreiz kādam jāpaprasa izmērīt tos parametrus. Jo satiek poļu kolēģi, viņš, viņš saka, es tātad mēneši atpūtīšos, kāpēc atpūtīsies, izdeva vienu grāmatu 20 tūkstošu tirāžu un nu, atpūtīšos. Mm. Mums lai uztaisītu šīs simts grāmatas, nu, ar dažiem redaktoriem ļoti, ļoti jācenšas. Jā, pretrunīgi viedokļi par Andreju Upīti, Vili Lāci un daudziem tā, tā laika, teiksim, latviešu literātiem, eh, kas bija, nu, cieņā un godā celti, tagad ir, nu, pelti tiek. E, nu jā, protams, es mm, esmu izdevusi abus <laughs> un vēl uh, arī ar sarkanumu saistīts. Atceros, kā Jānis Peters mēģināja sudrabkalnu notīrīt. Nu, tā kā padarīt viņu tādu kā skuiņu austru, nu, kad viņš ģeniāls dzēnieks. Bet nekādīgi neizdodas, jo tautas atmiņā sudrabkalns tomēr ir smagu, sliktu kompromisu meistars bijis un tā. Uh, Nu, atceramies eh, Čaka vēsturi, ja, kurš, kurš eh, nācās pieredzēt ļoti, ļoti grūtas dienas un vajadzēja rakstīt pantu Staļinam. Mūžības skartiem. Nē, nu labi, tie bija tie skaistie Jā. gadi viņam, ka viņš eh, atstāja Latviju. Un viņam jāsaka, tauti piedevuši. Čakam ir piedevusi, jā. Nu, pīts, es pavisam, jāsaka, godīgi nesen Covid laikā pārlasīju Zaļo zemi. Nu, ģeniāls autors, ģeniāls autors. Jā, protams, nu, varbūt nemoderns, jā. Uh, Un, nu, ko darīt ar pieminekļiem? Kā jau teicu pirms raidījuma, man jau liekas, ka būtu jāizslēdz citi pieminekļi. Tā ir krievu lamuvārdu, latviešu bērnu leksikā, mutes, leksikā. leksikā to izslēgt, ja mēs gribam to krievu laiku izslēgt. Bet, nu, Vils Lācis, protams, ļoti, ļoti traģisks un, un, un personāžs arī, protams, ļoti labs uh, un esmu izdevis zvejnieku dēlu, un, un vēl, un vēl, un, un kā saka, ir viņam darbi, bet uh, rokas viņam ir asinīs. Un, un, un, Diemžēl tas laika jā. posms, jā, tik ieskārts nu arī nu, jā, sudrabeģis, es, tāpat arī sudrabeģis. Nu, jā, un es teikšu, protams, uh, laimīgi bija tie, kas tomēr, ka jā, jauns sudrabiņš, kā Anšlaus Eglīts, nu, cik viņi bija laimīgi, viņi devās svešumā, uh, Un, nu jā, un, un, un te ir tā Latvija sadalīta. Es vienmēr mēģinu latviešiem stāstīt to, ko es no ebrejiem esmu mācījies. <laughs> un ebreji vienmēr, ja esi bijis kādā ebreju sabiedrībā, tad viņi ļoti, ļoti strīdās. Jāsaka, viņi strīdās pa katru sīkumu vēl vairāk nekā latvieši. Bet, kad strīds ir beidzies, viņi ļoti māk vienoties. Un ļoti gribētos, lai mēs to mācētu. Nu, arī savējos pavilku, kā zinām, ebreji ļoti māk. Latvijas tur <laughs> ne, ne tik ļoti. Jā. Neatbalstīs, bet vārds iegrūdīs. Nu, tāpēc es būtu ļoti, ļoti piesardzīgs eh, ar tādiem ļoti kategoriskām lietām. Nu, labi, ja, protams, to upīt tagad eh, varbūt var diezgan mm, pār, pārvilkt kaut kur no tā centra, jo tur, laikam, būs kaut kāda lielā rekonstrukcija un tā tā. Jā. Nu, bet eh, es teikšu tā, ka Andreja Upīta. Zini, ir iedzīs otrā galā, kad cilvēks sāks lasīt, kā aizliegt to literatūru. nu, arī taisnība, jā. Un kā ar nodokļu politiku, ar nodokļiem grāmatu izdošanā? Nu, tu zini, vairāk jau vismaz mēs jumavā uz sevi balstamies. Jā, ļoti labi, ka tas PVN ir kaut kā tur, mm, nu, kaut kā izcīnīts, ka viņš nav maksimālais, ka viņš ir tur, jā, tāds. Un um, arī, nu, tas ir labs solis, un tas, jāsaka, tur tad visi izdevēji bija tā, ka ūdens tur tā mazliet tā smēlās. Nu, jā, ir, ir uh, iespējas, ne, teikšu tā, um, valsts jau iepērk arī grāmatas biblioteka nacionālā, bet jāsaka, tā, tas iepirkums ir tik, tik liels, ka tieši, lai nomaksātu tos nodokļus, ko esam uzkrājuši. Tā kā tas ir reiz gadā tāds skaists žests, ka mēs tur tā, nu jā. Eh, uzturēt savu grāmatnīcu, savu grāmatu tīklu, vai tomēr grāmatu tirzniecību internetā, kā tas vairāk? Nu, zini, populāri? tas ir atkal tādas eh, nu, lietas, kas ir eh, Latvijā, jāsaka tā, Latvijā Lietuvā esam analizējis, Lietuvā ir divi tādi lieli grāmatnīcas tīkli, mums ir vairāk, un tas ir labi, ja? un man, man šobrīd ir divas grāmatnīcas un trešā ir internetā. Jā, nav viegli to uzturēt, no otras puses tā mums ir tāda vieta, kur satikties, tagad vecie basketbolisti nāks pie manis, jo izdevām pa Latvijas basketbolu, varbūt pat sanāk arī par godu 90 gadu eh, Eiropas čempioniem grāmatu, kas Tie, tie iznāca Latvijas basketbola saknes. Un, un tad ir vieta, kur mēs varam, kā saka, arī atvērt un tā. Jā, par basketbola grāmatu un par, par laiku, par sporta dzīvi varbūt pakavēsimies atmiņās arī pēc īsa brīža. Tagad muzikāla pauze. Atgādina mūsu klausītājiem, ka mēs šodien studijā sarunājamies ar grāmatu izdevēju, izdevniecības Jumava vadītāju Juri Visocki. Thank you. Turpinām sarunu ar studijā ar grāmatu izdevēju izdevniecības Jumava vadītāju Juri Visocki. Juri, tava dzīve, nu, dzīves jaunība bija vairāk ar sportu saistīta, pēc tam bija sporta žurnālists, izdevi sporta pasauli, eh, strādāja arī dažādos laikrakstos un, un, un tās pieredze, kas par sportu arī, eh, nu, rezumējās eh, tā, ka tiek izdodas grāmatas par sportu. Nu, jā, tā sanāca. Nu, man bija tāda iespēja viens spēlēt vienā sapņu komandā, kas bija VF 77, 78, 79, kā tur vēl gada. Modelis bija, um, lai viņam viegli smilts, Armāns Krauniņš bija treneris, uh, bija līderi, Ivars Žvīgurs arī jau aizsaulē, un Valdis Valters, un bija Vils Krištopāns, bija diezgan tāda, nu, komanda tāda spilgta, var teikt. Neliela auguma mūs sauc par um, latviešu strēlniekiem Krievijā. Un, nu, mēs viņu uzvarējām daudz komandas, arī slavens Maskavas komandas. Un, un tā bija, un jā, un e, diemžēl trauma diezgan ātri beidz, varbūt muļķīgi pat ātri beidz. Nu, šajos laikos būtu noteikti nospēlējis ilgāk stipri, jo piedod šobrīd arī nodrošinājums sportistiem ir ļoti labs tajā reizē. Pilnīgi savādāks. Tas, jā, pilnīgi savādāks. Tur nolika klāt. Un tā, nu, bet eh, bija kā bija, un tad tiešām bija sporta žurnalisti, man jau, kad es jau vēl eh, biju sportā, es jau kaut ko jau tur tā interesējos un rakstīju, un, nu, un tā līdz grāmatām. Nu, protams, kā sportists es izdodu sporta grāmatas, jā, mums ir vesela virkna vairākiem sportveidiem, arī Jānim Lūsim, labi, viņu būtu tik, ļu... es brīnījos, cik maz nopirkt cilvēku. Bet Jānu Lūs, nu, arī tās acīs noteikti jā. viens izcils. Viņš bija Latvijas. leģenda, mēs jā. bērnībā pa viņu daudz dzirdējām. Jā, vēlāk. bet mēs viņu sākām izdot brīdī, ka tā kā, nu, pa viņu interesi zūd. Un redz, tas ir tā, ka es vēl neatlaižos ceru, ka par uļu iznāks grāmata, jo tagad ir kā divas filmas būs par uļu. Un, uh, Un, un, protams, ir eh, jāpabobslēj, mums iznāca grā, izdevuma grāmata, kas Latvijas bobslējas ir ļoti, ļoti nu, Šobrīd arī eh, Latvijas paralimpieši ir, ir slavi jā, iegūši. Jā, varbūt arī izai... tas ir laba tēma, Aināri, es tev būšu parādā to jā, tēmu. Ideja. Jo, tāda, jā, laba jā. ideja. Rihards Nikus un, un jā, jā, vairāk, vairāk tie, para, jā, jā, tie paralimpieši. Un mums tam cik ļoti līdzīgi tēma, jo mēs izdodam arī grāmatas sadarbībā ar īpašo cilvēku vai invalīdu biedrībā mēs izdodam. Jo tikko bija tāda grāmata izmisums, kur brauk, braukājām apkārt labklājas ministri pa Latviju. Braukājām ar to izmisumu, tā bija mentālās veselības nedēļā. Jā, tikko arī biedrība Rūpju bērns nosvinēja 30 gadu jubilēju pagājušajā nedēļā, un, un, un tomēr uh, mūsu sabiedrībā ir daudz savādāk cilvēku, un arī viņu dzīve notiek mūsu, iekļaujoties mūsu sabiedrībā, integrējoties, tad, tad ir vērts par to arī rakstīt, runāt. Bet uh, jums ir arī grāmatas par Latvijas slaveniem ebrejiem Amerikā. Jā, nu tas iznāca, iznāca tā, ka mēs sadarbojamies ar ebreju biedrību – Um, šeit uh, ebreju muzeju, un uh, uh, ir iznākusi viena grāmata, kas liekas arī varētu būt starptautiski vēlāk, nu es ļoti ceru piedzīvos. Pēkšņi ebreju biedrībā uzpeldēja trīs holokaustu mirušu meiteņu dienasgrāmatas. Fenomenāls stāsts. Viena tā dienasgrāmata ceļojusi ar Dienvidu Ameriku un atgriezusies Rīgā. Viena meitene rakstījusi dienas grāmatu latviski, viena vāciski, viena ivritā. Tā bija pirmskara Latvija, tā bagātā kultūras visādā ziņā bagātā Latvija. Nu, un eh, mēs izdevām šīs dienas grāmatas eh, latviešu valodā un eh, ļoti, ļoti strādājam pie tā, lai atrast arī ārzemēs līdzizdevēji, ceram. Nu, un jaunākais darbs ir tiešām slavenie Latvijas ebreja Amerikā, nu, tāds Ivars. Uh, Ivars, kā nu viņas savus tūlīt pats arī šos autors no Amerikas ir ļoti vārds to viss, Brots, Ivars Brots, ir savāds to visu un uh, es, es tie, nu, kā saka, paskatījos pats Dievu citiem un ļoti iespaidīgi grāmati, jo tomēr uh, tie, kas izceļoja no Latvijas ebreji, ļoti daudz ko sasniedz ar Amerikā, un tas tik rāda, ka, nu, mēs mūsējie, kā saka, var, nu, sakot ar Otko, jā, nu, kura, kura ir, veselu stilu iedibinājis. Mums ir vēl arī nākotnē dažas ieceres un noteikti par šo tēmu strādāsim tālāk. Viena no grāmatām, kas arī jūsu top grāmatām pēdējā laikā, tas pagājušā gadā iznākusi grāmata par Ēžanu Finku. <laughs> Ja? jā, par to varbūt pa, nu vairāk. Nu jā, tas bija tā, ka mēs izdevām divas grāmatas par Ēžanu Finku, kā tu minēji desmitajos gados, nultajos gados. Un tās bija grāmatas, ko tāds ra Raudins savāds bija autors, un viņš bija savāds avīšu izgriezums. Uh, Un šīs grāmatas ļoti labi pirka. <coughs> un tajā brīdī, vienā brīdī mēs bijām beiguši ar Pāvilu Raudonu taisīt sēriju. Man bija desmit grāmatas par Latvijas leģendām. Un es ar Pāvilu saku, nu kaut ko no tām leģendām, taču mēs uztaisīsim ar atsevišķu grāmatu. Es tā jūtu. Un nācis Finks. Nācis Finks kā tāds, nu, nu, es pēkšņi tajā grāmatā, ko es biju izdevusi, es atrodu vienu vietu, kur Nevis Beņemiņam tā finka, eh, finks pasaka, ka tu brauks uz Sibīriju, bet viena veca čigānieti. Un tam kaut kā galvā tas saslēdzās, ka tā taču ir finka vecā māte, kas ir tāda, nu, nu kā mums varbūt latviešiem ir visu latviešu vecā māte, tā ir čigāniem ir vecā māte, kas varbūt dzīvo pāri gadie, pāri laikam un palīdz, ja? Nu, un tad eh, mēs es, ehm, ar Pāvelu šo grāmatu uzrakstījām. Mēs veltījām no 85. gada, 1885. gada, ka Finks zima vilcienā. Ļoti interesanti. Eh, tālāk viņš bija ehm, bārens, cirka akrobāts, nokrita, bija eh, trauma, jo visu mūžu viņam bija kājaklība, tālāk fotogrāfs, Valmiers posms, kur viņam tāds – um, ehm, sarkangalvis bija ļoti slavens fotogrāfs, ka viņu mācīja, tur viss dokumentāli. Tālāk Rīga aprecējās ar Annu, sāk fotografēt, sāk redzējumu, viņš sāk redzēt, pirmie, pirmie tādi zīlēšanas mēģinājumi, pirmais pasaules karš, pirmā pasaules karā viņš ir Ukrainā un arī Azerbaidžānā, un Azerbaidžānā nodibina Azerbaidžānas Demokrātisko republiku. Vīri tā kā Mērovits, kad tu skaties tajās bildēs. Un viņiem ir 80-90% Krievijas vai visas pasaules nafts ir pie viņiem. Un skaidrs, ka tur iet baigā cīņa par to teritoriju. Viņi grib, viņi iedod tiesības vēl vēlēt sievietēm. Pirmie iedod. Un viņi ļoti cer uz prezidentu Vilsonu, bet prezidents Vilsons saka, zēni to valsti pa daudz. Un nāk Budjonijas un iekaro un uh, Krievija savāc šo teritoriju, kur ļoti, ļoti žēl. Nu, mēs zinām, Azerbaidžāna tagad ļoti plaukstoša valsts, un, un, un arī Finks, tur jāparādās Asians Finks kā, kā uh, valdības konsultants. Nu, tas ir ievērojami personība. Jā, protams. Mm, droši vien te var bija pazīstams uh, akadēmiķis Henriks Grigalnovičs, patologa anatoms, jauns students 58. gadā, kurš <clears throat> nu, anatomikumā eh, prepanēja šo, šo mm, mūžību aizgājušo cilvēku un saskatīja, ka tur tās smadzenes ir savādākas, savādākas smadzenes mm. struktūra, to viņš arī stāstīja. Eh, viņš bija man Rotary klubiedrs un um, esmu viņa lekcijas daudz dzirdējis, Un, eh, jā, viņš arī bija pat eh, braucis Amerikā, stāstījis par Finku. Un ja pats zini, ka Finks vienā ziņā bija eh, un ir ļoti, ļoti tāda interesanta personība. personība un, un mēs centāmies tādā maģiskā realismu stilā izstāstīt, nu, uh, Šobrīd top otrā daļa, nu, top lēni, bet nu, ceru, ka divpalīgi. Jā. Nu, un kā ir ar grāmatām, kas stāsta par, par vēsturi, par katoļu dzīvi, par, par baznīcu? Jā, tu pieskaries, jebkur tēm, kur tu pieskarsies, Ainā, man liekas, tu varētu runāt. Jā, tādām, jā, varētu runāt. Un, Un šeit ir tā, ka um, Zbigņevs Tankēvičs mēs satikāmies pirms diviem vai trim gadiem, vēl bija Covid laiks. Un mēs bijām izdevuši katoļu dievnami Latvijā, tādu albumu Tas bija tāds projekts, varbūt vajadzēja man atnest līdzi, neiedomājos šodien. Nu, tas bija pirms gadiem. Un padomājam, nu ko tālāk. Un aizrunājāmies līdz tam, ka varētu būt grāmata, kurā tiek stāstīts par to, ka cik eh, tomēr mūsu konfesijas un dažādie eh, reliģijas Latvijā sadzīvo. Un tagad top šī grāmata, nu ceram, ka nākošgad šī grāmata redzēs, ieraudzīs dienas gaismu, kurā būs skaistākie dievnami visu konfesiju dienām. Nu, protams, lielākā mums ir, kā tu zini, katoļi, pareisticīgie un luterāņi, bet arī citi tiks, tiek iesaistīti. Un tālāk sadarbības arī stāsti. Sadarbības stāsti, jo arī, nu, pat zini, ka arī medijos ir arī, nu, tas pats svētdienas rīts vai arī kristīgais radio, nu, tomēr ir arī uh, kur stāsts starpkonfesionāli. Tā kā Latvija ļoti labs paraugs un tā. Jā. Ko teikt par propagandas literatūru, par to literatūru, kas faktiski ienāk no Krievijas, jo Latvijā e, šie grāmatu tirgi ir sadalīti, no noslēpums, kad ir šī firma Polaris, ja, kas tirgo tikai Krievulodā iznākušos uh, e, literatūru un grāmatas, kas ienāk vairāk no Krievijas un, un latviešu plauktos ir latviešu grāmatas vairāk. Jā, reku vienu pieminieku vajadzēja nojaukt, tas ir Janus un Polaris, jā. Nu, laikam viņi formāli tur to latviešu grāmatu mazliet tur ir, laikam. Nu, labi, es negribu kolēģis, kā saka, mm Eh, nodot, bet eh, no otras puses eh, es teikšu, ka nav pieredzēti tomēr nu, tāda Eiropas valsts, kur ir tik ļoti sadalīts, jā, ka ir Krieva un tā. Kā viņu, te, e, e, teikšu, es tev pateikšu tādu piemēru, bija ļoti interesants. Es pirms kādiem gadiem biju vien banka partneros un izdevu grāmatu par Raimonu Paulu Krievalodā. Nu, paši saprotam, ko nozīmē Raimons Pauls. Maestro Krievijā. Maestro, jā. Un iedomājies, ka bija grūti atrast tirgotāju Latvijā šai grāmatai, jo laikam viņiem ir izdevīgi vest no Krievijas, un tur ir mazliet tāds, nu, savs bizness, ja. Un beig beigās, nu, tā Ksenija Zagarovska autora laikam beigās Maskavā pārdeva tās tiesības, nu, kaut kādiem draugiem un tā un tā. Tā kā situācija ir tāda ļoti dīvaina, jāsaka, ir man kaut kā atrod ļoti daudz Krievu autori, kas bēg no Putina, man ir vairāk tāda, nezinu, varbūt tu pat zini, tāda Aleksandrs Nikīšins ir bijis preses namā strādājis ilgus gadus SMK un tā mm. tālāk, mm. varbūt pat zini. Mm. Viņa māte Liepājā bijusi un tagad, nu, viņš tā kā Latvijā viņa, viņš īsti nedabūja atļauju, viņš dzīvo Melkalnē, bet, protams, ar Latviju viņš te ļoti, ļoti mēģina. Un vēl vairāki tādi pēkšņi parādās eh, Krievu autori, kur dzīvo rietumos, Un, eh, nu, tā ir ļoti traģiska situācija. Protams, Frankfurtē bija kaut kādi pāris Ehm, Krievu eh, izdevēju, kurus vispār atrast nevarēja. Nu, labi, es īpaši nemeklēju. Un tas nozīmē, nu, šī eh, valoda ir, nu, kā saka, starptautiski galīgi nospiest. Tā jau viņā runā miljoni šajā valodā. Domāju, ka Berlīnē veikali, es kār, kārtīgi zinu, ka Berlīnē veikali un vēl un vēl. Nu, ir kaut kā tur tas viss tiek ļoti tagad pārformatizēts. Traģiska lieta. Kā ir šobrīd ar autoru tiesībām, cik tās ir sakārtotas? Ja autors uzraksta grāmatu, tad viņš pārdod izdevniecībai, vai kā tas, viņš saglabā šīs autoru tiesības? Nu, tas ir tāds līguma jautājums. Līguma. Un ir bijuši ar strīdi, ir bijuši arī pārpratumi, mm. ir bijuši tā, ka pēkšņi kāds atnes, kur ir kādam sarunājis, bet izrādās nav sarunājis. Šobrīd, protams, ļoti, ļoti darbojamies juridiski. Nu, mana vietniece ir ar juridisko izglītību, un tur ļoti, nu, kā saka, Nu, <laughs> es tā vienmēr tā kā uz mutiskām norunām, nu, norunās darām. Nē, nē, nē, jāsagaida papīrs un tā tālāk. Un, nu, jā, tā ir, mm, autori, protams, ir ļoti svarīgi nozares sastāvdaļa. Pats esmu autors vairākās grāmatās, tā kā, nu, mm -hmm. saprotu, kā tas ir un skaidrs, kā iespējamie honorāri nav lieli, jo tirāžas nav lielas. Nu, vienmēr, vienmēr priecājos, ka kultūra kapitāls vai kāds cits samaksā autoram papildus. Tas man ir prieks manā ielā, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo tagad arī mēs taisam tādu milzīgu grāmatu par Latvijas ekonomisko um, kopā tirniecības rūpniecības um, tādu, nu, var teikt, labā nozīmē propagandas grāmatu par Latvijas tādām ekonomiskām priešrocībām. Uh, Un tur ir partners, tirniecības rūpniecības kamera, kur arī kuras finansējums aizies autoru apmaksai. Un tas ir ļoti labi. Nu, poligrāfija, papīrs un tas viss, kur tas notiek. Vienkāršam klausītājiem varbūt tā liekas izdevniecība, jā, izdevniecība, kas sagatavo, visu noformē, rediģē, uh, sakārto, bet uh, kāds ir šis grāmatas ceļš tālāk uz tipogrāfiju? Ir tā, ka mēs sadarbojamies vairākam Latvijas tipogrāfijām apzināti jau tad, kad veidojamies 90. gadu sākumā. Uh, Uh, eh, izvēlējāmies ceļu, kad nu, bija piedāvājumi arī ar tipogrāfijām kaut ko darīt. Un, mm -hmm. nu, teikšu, ka ir man arī zināšanas, nav tādas tehniskās. Un, varbūt tas bija labs uh, lēmums virz, specializēties. Sadarbojamies ar Latvijas, eh, noteikti pieminēšanas vārdu Dārdedz, ar ko daudz sadarbojamies, bet arī citas. Uh, Eh, tipogrāfijas. Tāpat es tev teikšu, mums ir atraduši poļu un lietuviešu izdevēji, un tā ir Eiropas Savienība. Un, ja viņi nodrošina kvalitāti, ātrumu, arī polijā latviešu grāmatas tiek drukāts. Un... Agrāk bija arī šis tas kaut kādās, nu, tur Ķīnās un tā tālāk, ja, mm. kur kuģi peldēja, ja, bet nu, tagad... Eh, eh, nu, varbūt kādam citam ir, man nav tādu piemēru ļoti daudz. Kaut gan redz, uh, Ķīniešu vēl citas eh, vēstniecības sameklē mūs, mēs diezgan skaļi esam, un tātad vairāk grāmatas to par Ķīnu. Un jāsaka, par Ķīnu ir ļoti interesanti vispār, visādā ziņā arī, nu labi, mēs zinām tādu to vektoru, kas ir tā politika Ķīnas, kas mēs tā uzmanīgi, bet viss viņu kultūra, viss viņu tās tradīcijas un tā tālāk. Un būs arī Ķīnas detektīvs iznāks, eh, tur viena tāda aģenti mums piedāvāja, mēs nolēmām, nu kāpēc ne, ir ļoti milzīga egzotika, jo, jo jāsaka, ir salīdzinot ar padomu laikiem, mums faktiski ļoti dominē tagad Amerika un Anglija, un uh, redzīja visi tādi citas valstis, kas mums bija apkārt, un viņi un vēl arī tagad ir, diezgan samazinājies. Tikko satiko vienu Brazīļu tādu aktīvistu, kas ļoti to Brazīļu kultūru grib te ie, es saku, nu, lūdzu, lūdzu, tur jāatrod veidi. Jo mēs, ar, jā, nu, protams, arī mūsu jaunatni lasa angliski un varbūt vēl kādās valodās, bet, nu, mūsu spēks ir tomēr tajā latviešu valodā. Jā, un tieši pats uh, izdevniecības nosaukums Jumavu, ko, kā, kā tas tulkojās, kā tas radās? Varbūt, <laughs> nu, radās tādā 90. gada sākumā brīdī, kad eh, mēs tur kaut ko tādu veidojām, bija, bija, bija, bija tādi, kā saka, draugu lokā, tas, tas Jumava dzima, uh, Tāda, eh, bet vēlāk izrādījās, ka tas ir igauniski eņģelis. Un tā kā man pašs saknes ir no alojas, tu Igaunijai mm -hmm. varbūt ļoti iespējams. Ne, ne iespējams, bet arī ir Igauņi man asins, jo arī mans vecais tās nāk no Rujienas un, un, un, un, un tā tālāk. Tā kā, nu, es esmu valmierietis, zinu to galu. un, un, un jāsaka, ir mums pat arī pat netīšām uz mūsu vizītkartēm ir mhm. eņģeļi spārni jā. uz grāmatas. Tā kā viss tas ir. Jā, es vispār jau kādreiz saku, ka es propagandēju to, ka ne jau, protams, izdevējs meklē autoru, bet pati grāmata sameklē mani. <laughs> es tā it kā saku, nu kaut kur viņi ir kosmosā un pēkšņi jā, nu, atrod mani. Jā, maza muzikāla pauzīte atgādina mūsu klausītājiem, ka mēs turpinām studijā sarunu ar grāmatizdevēju un izdevniecības jumā vadītāju Juri Visocki pēc brītiņa. Turpināsim sarunu. you. Turpinām sarunu studiju ar mūsu šīdienas eh, viesi, ar grāmatu izdevēju, izdevniecības jumā vadītāju Juri Visocki. Ehm, mēs pauzītē te runājam, kā atgriežas eh, vecās vērtības un jaunieši, mm, kā izrādās pētījums veikts, tomēr atgriežas jau pie grāmatām. Nav pat pētījums, ir pat realitāte, jo tad, tad bija Frankfurts mesē bija tāda hale, kur iet cauri, jā, viņi kā otro stāvu bija atvēlējuši jaunajiem lasītājiem. Un ja Frankfurta kaut ko dara, tad viņiem ir kaut kāds finansiālais pamats tam visam. Jo pilnīgi, pilnīgi ir izdevniecības nodibinājušās, kas uh, specializējās uz, uz tādu tipu literatūru. Tā, kā, nu, tā ir laba ziņa. Un tur Šveicēs pat ne, netīšām iegāja bija, viņi ziņoja 77% pieaugums gadu laikā. Nu, kaut kas tāds ne, neiedomājams. Nu, cer, ka šī tendence būs ar Latvijā. Jā. Ja. Tā kā, jā, tas, tas tad laba ziņa, un, un zin kā, nu, varbūt, ka vienkārši apnīktē telefonā karāties, nu, tad paņem grāmatu rokā. Varbūt ļoti Bet krivi. senioriem mm, grāmatu plaukt joprojām lūst mājās ar, ar, ar, ar nu, padomju laika grāmatām, ar iepriekšējo paauģu grāmatām, ar <clears throat> mantojumu. Šīs grāmatas tad, tad aiziet, aiziet paudze, nu, kur tās grāmatas visas likt, it kā mēs aizvedam kādu, kādām bibliotekām, aizvedam uz e, pansionātu. Vēl viena lieta, vieta un lieta arī Jumava, jo mēs uh, ilgus gadus uzturām, nu, arvien samazinās, bet tādu antikvariātu konceptu, un patiesi sakot, aicinām cilvēks nenākt ar grāmatām, atnākt ar sarakstiem. Un tad mēs arī palīdzēsim, nu, arī tikt vaļā, jo biblioteks ir diezgan pārblīvēts, jo visi tā kā uz bibliotekām ziniet. Uh, Bet to, kad ir antikvariāts, nu cilvēki varbūt mazāk zina. Protams, tur ir savi noteikumi un tā tālāk, bet, protams, šī otrā dzīve, kaut gan es teikšu, arī pat Vācijā, kā Frankfurtē, bija vairākas izdevniecības, kuras domā kā atgriezt grāmatai vēl vienreiz eh, to lasītāju vai pārizdot vai, vai, vai kaut kā savādākā veidā. Bet vizuāli viņas nespēja kon, eh, nu, konkurēt nu, ar šīm Labi, jāsaka, ir tā bija tāda jauna institīva redzēs, kā tā izvērtīsies. Jo vienā ziņā pat zina arī eh, vecās automašīnas ir baigā vērtība. Jautājums tikai kā un kā Un var jau būt, ka tur ir tehnoloģija un viss kaut kas. Jā, tur, tur nesaki, ka tas nebū, ne, ne, ka atgriešanās nav iespējama. Būt. Mēs jau runājam, ka Vilmāva draudzīgo aicinājumu sadarbojas, dodas pie jauniešiem un runā, un šī tāda nu, publiska tikšanās, un tas ir arī uh, kopīga, kopīga iepazīšanās ar grāmatniecību. Un 8. novembris jums saistās ar. Mēs esam Valmjerā, basketbola ka, Eiropas kausā, Valmjerā, un mēs braucam ar basketbola grāmatu. Savukārt 12. Madonā mēs esam ar, kopā ar tādu delegāciju Vējons un vēl. Uh, mēs būsim runāt par draudzīgu aicinājumu. Un tad turpina, turpina viss tas iet uz priekšu. Jau nākošu gadu plānu ļoti, ļoti patīk, ka Daugavpils vienmēr ir ļoti atsaucīgi uz latviešu grāmatām. Jā, Daugavpils. jā un Daugavpils 23. laikam janvārī jau norunās Daugavpils vienmēr ir ļoti, ļoti labi apmeklēt pasākumu. Vedām Danilānu pirms kādu laiku un, un, un, un, un tad vienmēr ir tas arī tas... Um, Augstdaugavas novads iesaistīts, tā kā tur ir pat divas vienības, tā kā priecē, priecē tās vietas, kuras ir dzīves grāmata, protams, kā tu zini, ir Līdzīgi kā zem akmeņa ūdens netek, tā arī, <laughs> var teikt, zem grāmatas ūdens netek, vai, vai teiksim, nu, ir kādā gadījumā tas tāds rādītais, ka e, vieti dzīvi, ja tur pa grāmatām runā. Laikam jau tā ir, ka par jebkuru cilvēku var uzrakstīt grāmatu, un cilvēku ar īpaši bagāti, bagāta dzīves pieredzi, par viņiem noteikti grāmatu var rakstīt, varbūt ar mūsu klausītājiem ir arī, mm, kas eh, vēlās par kādu radinieku uzrakstīt grāmatu. Nu, kā tas viss notiek? Viņi nāk pie mums ļoti elementāri. Ar savu ideju, jā. jā. Nāk elementāri, starp citu, no tās baznīcas grāmatas, ko es minēju, eh, Tūlīt, eh, varbūt es nepateikšu, kā vārds, vai es kļūdos. Simts gados nomira Lutāņu mācītājs, tikko skuja bija. Vai. Nu, ļoti tāds zinošs, varbūt labi, visus vārdus nevar atcerēties. Un uh, viņš nodeva jau mūsu izdevniecībai savus piezīmes, un mēs tur lēnām šifrējam un veidojam. Tā kā, nu, ir bijis ar pamācītājiem, jo mācītājiem nodzīvo bagātu dzīvi, un, Un, protams, tas stāsts ir cik interesants stāsts, jo viena lieta cilvēks var nodzīvot ļoti uh, Eh, interesanta dzīve, bet garlaicīgi raksta, pat zinu, un otrādīgi. Kaut tā dzīve nemaz tik izcila nav bijusi, bet ja, ja labi raksta. Jā. Atceros, viena grāmata bija Latgals sāga, ko Loana Loenert izdeva. Jā, jā, arī jā. labi aizgāja. Jā, jā, ne, nu, Loana arī māka, māka veidot eh, grāmatas, un, un, un, un te ir tā lieta, ka viņi atnāk uz izdevniecību, varbūt šis teksts eh, prasās pēc palīdzīgas rokas. Saprot, un tad mm. vēl ir tā izdevniecība ja būtu savesta kādu kopā. Jo nu, bija mums arī tāds e, strēlnieku piezīmes, nu, bija atnests. Un saprot, un ir strēlnieki, kas rakstījuši tā, ka no rīta pieceļos, dzer kafiju nu, līdz pat vakaram. Un saprot, ja tas dienu no dienas atka, atkārtojās, nu, tas nav grāmatā liekams. Kā saka e, mūsu klasīts Eriks Hambergs, viss ģeniālais ir īs un e, jāmet ļoti daudz kas ārā. Īsumā ir tā vērtība. Jā, Iecerš nākamajā gadā, nākamajā gadā Vilmavai. Nu, daudz kas jāpabeidz arī šī baznīcas grāmata un, un, un, un, un vēl eh, mums ir grāmata top eh, tādai modas māksliniecē um, eh, un, un, un pēkšņi kaut kā tā izlaiciņas dubska un, Un, nu, tā kā, ziniet, šobrīd jau nu, noteikti kādam 40, 50 ir iestrādes, lai tās 100 grāmatas uztē, kā saka, to porcelu piepildīt, tev jau viņš jāsāk. Protams, tur pa vidu arī ir detektīvi, ko mēs pērkam no Vācijas un no Skandināvijas, un, un, un, un tā tas viss piepildās. Un, jāsaka, gadā ir patīkami kādi, nu, desmit pārsteigumi, kad atnāk cilvēki, ar kaut ko ļoti gatavu un vajadzīgu, un, un šī, šī mm. arī tādi. Ka, un vai jums, eh, no nu, ar konkurentiem, kā jums šī sadarbība notiek, vai jūs esat draudzīgi, vai tomēr viens otru cenšaties apsteigt? Nu, un, Latvija ka... tāds mazs tirgs, un Latvijas ir viens saitnieks, līdz ar to baigā draudzība, es neteikšu, ir izdevējiem, kuriem es varu piezvanīt draudzīgi, un es to ļoti augstu novērtēju, ja? Ir tādi, kas uh, eh, nespako pukojās, nu, zin, ka pat bez, bez iemesla, jā, ka, nu, kaut kur gā, kā, pārgājis, kaut kur kāds autors aizgājis pie, no viņa pie manis, nu, saprot, ir jau gadās, ka no nu, manis pie viņa aiziet, jā. Tā kā, nu, varētu būt tāds veselīgāks. Es teikšu, ka Lietuvā pat, ja lietuvieši pat māk vienoties um, kaut kāds pat biznes darījums, Latvijā man ir bijis tāds ieceres, nu, kaut ko apvienot vai kaut ko tā, uh, Tu zini, esmu sagaidījis tādu jocīgu <laughs> reakciju, ka es sapratu, nu nē, nē, nē, paldies, nevajag. Jo labāk tad strādājam, kā ir, un, un, un diemžēl, pietrūkst. Jo jāsaka, nu man ir šī zināšanas ne jau no basketbola, ne jau no izdevniecības, kā veidojās biznesa, tāda zināšanas ir bijušas, ir iegūtas, un kā ir, kā um, uzņēmumu apvieno vai uzņēmumu, tas tā ir pilnīgi atkal cita pasaule, kur mazliet jāzina. Jā. Nu, mūsu raidījums tuvojas noslēgumam. Mm, vēl divas nedēļas, un mūsu patriotiskā, patriotiskā nedēļa, Latvijas valsts svētki. Un ko gribētu novēlēt mm, varbūt šajā laikā, šajā veļu laikā, nu, arī mūsu visiem radio klausītājiem, radio arī klausītājiem? Nu, es novēlētu to, kas man tagad uz mēles, un uz mēles man ir Latvijas simbola, Latvijas leģenda kopiet, meklējiet leģendas sev apkārt, jo leģendas ir eh, viss kaut, tad ir šie simboli lielie mūsu, arī 18. novembrs, un domājiet par tiem, bet tāpat domājiet, jo Latvija ir tiešām tādu ļoti talantīgu, aktīvu, un tev ir šis nodrāstais vārds leģendāri cilvēku valsts, kur sākot Evalds Valters līdz Albertam Belam, uh, kur, kā tu zini, uzvilka karogu, jā, un man par viņiem abiem ir mēs gan grāmatas, gan arī sadarbība, un, un, un, un, un to jau nu, novēlam jaunai paudzei, jo jaunā paudze, kas sēž skolas solā, viņa liekas, nu ko es varu, nu jums jāpārņem tā stafeta. Jā, un ticēsim arī šai, mm, šai uh, Ukrainas uzvarai, un lai viņiem arī pietiek spēku cīnīties, un, uh, Gribās novēlēt, lai jūs arī labi sadarbojaties ar šo ukraiņu kopienu, lai iznāk grāmatas juma vai ukraiņu valodā, jo šobrīd diezgan daudz cilvēku tomēr arī no ukraiņas ir Latvijā. Jā, nu, meklējam šos veidus, kā tos auditorijas sasniegt, un, un kādā gadījumā satiekot arī Frankfurtē šos ukraiņu cilvēkus, tu tiešām uh, tu iedomājies, ka tev katru nakti jāceļās trijos, jo skan trauksme. Tad iedomājos, ka šie cilvēki turpina smaidīt, jo es vienu jaunu meiteni satiku no Harkovas. Un es viņai teicu, bet nu, kā jūs Harkovā dzīvojat? Un tas tiešām ir. Nu. Un tad, kad tu viņu skaties uz viņu, tu domā, nu kāds mums te problēmas? Lēnām čaukst lapas, un mēs esam tik priecīgi un laimīgi un dzeram siltu kafiju. Jā, tā kā, protams, protams. Jā. Mērogs. Nu, paldies Jurim Visockim, mūsu grāmatu izdevējam un izdevniecības jumava saimniekam par to, ka bija laiks atnākt uz studiju, aprunāties ar mums un novēlēsim, lai jums daudz tie projekti būtu un labi grāmatas cilvēku lasīt, tad, tad atcerieties, ka vienmēr grāmata ir cilvēku labākais draugs. Paldies! Paldies! Sāksim nedēļu sarunās un diskusijās kopā ar žurnālistu Aināru Ašaku raidījumā Notikumu kaleidoskopā. Ik pirmdienu, pulksten 13. Radio Marija Eterā. Tiksimies ar amatpersonām, interesantiem cilvēkiem, runāsim par aktuālitātēm un ikdienišķām lietām. Gaidīsim arī klausītāju jautājumus Radio Marija studijas viesiem. Ik pirmdienu, pulksten 13. raidījumā Notikumu kaleidoskopā.